aipatu duzun ikerketaren eh, txostena e, Applied Soil Ecology izeneko osona undiko nazioarteko e, aldizkari zientifikoan argitaratu dute, eta abeltzaintzak sektore ekonomiko gisa duen eragina baino, e, hartzaintza desagertzearen inpaktua aztertu dute landare eta lurtzoruko mikrobio komunitateetan, eh? eta honek ba, ondorio ekologiko globalak ekarditzazkela oartarazit dute. E, dirudienez, gure larretan ardien, behien eta zaldien desagertzeak galera ba, kulturala eta ekonomikoa ekarriko lukela, Agerikoa bada ere, ba, aldaketa klimatikoan ere eragin baitezake ikerketa hori hartzaintza desagertu izan balitz bezala abiatu zuten eh, hipotesi gisa? E, ba, bai, eh? eta Euskadin abeltzaintza tradizionala desagertu baino lehen edo berreskuratzeko berandu izan baino lehen e, ohartarazi izan bituzte ikerketaren emaitza gainera. E, gure mendietan gabiltzala e, behar bada ez gara hartzen, baina ikerketa 2000 bosgarren urtean abiatu zutenetik e, sektorean nabarmen apaldu da. Eh? Amar urtetan euneko amabi gutxitu da aragitako behien kopurua mendietan, eta euneko sortzi ardien kopurua. Euren txostenean diotenez, Bizkaia eta Gipuzuako Baiara edo Aran Atlantikoetan oraindik badira, euren hartaldea bituzten hartzainak e, eh, gazna ekoitzi eta ekonomia jasangarri batean edo bizibirenak, eh, baina araban adibidez hartaldeak desagertu egin dira jada. E, eh? alere, e, hartzaintzaren galera da joera nagusia, gazte gutxi birelako hartzaine lanetan aritzeko prest, eta bereziki ez delako errentagarria. E. Europa batasunetik, gero eta diru laguntza gutxi gutxiago eh, jasotzen baitira, eta gehiago eman beharko luketela diote ikerlek, ardi gazna, edo aberengatik baino, behar bada ba, mendiak osasuntxu mantentzeko, eh, arrazoi ekologikoen gatik. Abere dokabalen presentzia, mendiari hon egiten diola ondorioztatu dutela egan nahi duzu? E, babai, eh, mendiari eta arnasten dugun aireari. E, muturreko egoera bat irudikatu dute euren ikerketan, e, berrogeita mar metro karratuko bi itxidura prestatu zituzten e, Gipuzkoako mendietan, e, bata e, sortzireun da laurogeita mar metroko altueran, eta bestean mila irureun metrotara. Amar urtez, e, abererik edo kabalik e, ez sartzea zen xedea, e, lurraren osagaiak eta kalitatean nola aldatzen zen ikusteko, eta amar urteren buruan, E, aberen bazkarako larrekin alderatu dute e, ba, lurraren e, pH maila, ezetasuna, temperaturaren eurtu dute, amar zentimetroko sakontasunean, e, mikroorganismoen jarduera eta dibertsitate genetikoan ere, emandako aldaketak aztertu bituzte. Eta emaitza horiek preseski zer diote? Ba, ikerlarien hipotesia zen, hasiera batean, airean eta landare ematen diren aldaketak, e, mikroorganismo hoien garapenen ere eragina butela, eta ez zeuden oker, eh? ikerketaren arabera, abereak ez da biltzan zonaldeetan lurraren temperatura altuagoa baita. E, landarek lurraren gainean, ba, geruza potolo sortzen dutelako. E, belarraz ari gara, baina graminien familiko landareak ere janoi bituzte abereek, eta hauek, e, biomasa kopura handia sortzen butenez, luraren temperaturare goxatzen dute, eta ezetasuna mantentzen dute inork jaten ez baitu noski. Arazoa da, temperatura goxoagoekin, mikroorganismoek gehiago arnasten dutela, aktiboagoak daudela, eta horrek CO2 emisio gehiago ekartzen duela atmosferara, abereak e, bazkar aritzen diren ere mugotan baino. Eh? eh non lurrak ba, hotzagoak dira eta mikroorganismoak esan genezake kontrolatuagoak daudela. Ezta? E, bestalde, abererik gabe ez dago gorotzarik eta lurrak pobreagoak dira elikagaietan, Hortaz, bertan azten den belarra ere kalitate txarrekoa da. Ikusten duzu, eba, gezurra badiru diere, abeltzaintzak ondorio zuzenak bitu ekologian ere, zeo bi emisio gehiago sortzen baitituzten mikroorganismoek abereri gabeko lurretan, aberen bazkarako larretan baino, eta horrek eba, eh, burari dagozkion, ondorio globalak bituela hortarazi dute ikerlariek. Eta ekonomian ere, eh, ego Euskal Herriko lurren kalitatea, ez baian jardezakea beltzaintzaren apaltzeak, Eta zer esanik ez, ba, adibide bat jartzearen, iria zabalgo ardigasna famatuan, ez da? Azken batean, ba, belararen eh, kalitate horretan edo horren araberako esnea ematen baitute ardiek. Eh, ikusten duzute, ba, implikazioa nitz dituela ikerketa honek, e, ni gutxienez, e, Kristof, ardiak, behiak eta zaldiak ezberdin begiratuko bitut, eh? hemen digoiti zelaietan bazkan ikusten.